Merhabalar. Ee, bugün Filistin'deyiz. Ee, arkadaki seslerden de anlaşılabileceği gibi e, Checkpoint 303 isimli gruptan bir parçayla başladık programa Street of Ramallah. Ee, Street of Ramallah, Ramallah sokaklarında çekilmiş sesler üstüne kurgulanmış bir enstrümantal parça. Onu dinliyoruz ondan sonra e, Filistin'de gezmeye devam edeceğiz. Evet, Filistin'deki turumuza Ramallah'la başladık. Ee, bugün Filistin'den rap ağırlıklı parçalar dinleyeceğiz. Ee, onlar kim, biz kimiz? Humamin Uhnamin programında ee, bu haftanın konuğu Filistin. Filistin son yıllarda rapçileriyle, Filistin müziği rapçileriyle çok öne çıkan bir e, ülke, bir coğrafya. Arap devriminin de aslında nüvelerini belki de Filistin'de aramak gerekiyor. Pek çok e, analizcinin söylediğine ben de katılıyorum. E, Tunus'ta, Mısır'da yaşanan devrim ve sonra başka ülkelere e, sirayet eden devrim sürecini e, çok daha gerilere götürmek mümkün ama esas olarak intifadaya kadar götürmek kesinlikle gerekiyor. E, Filistin Arap direniş hareketinin bel kemiği aslında. Ee, başka ülkelerdeki e, devrim hareketleri, direniş hareketleri hep Filist, bir yüzü e, o hareketlerin Filistin'e dönük olmuştur. E, ama bugün e, devrimden çok devrimi anlatan ya da direnişi konu alan şarkılar dinleyeceğiz program boyunca. Olabildiğince ben e, çok parça dinletmek istiyorum çünkü gerçekten çok zengin bir maden e, Filistin ve rap e, Filistin'in hem e, kendi içinde hem de e, diasporadaki Filistinliler arasında son derece yaygın ve popüler bir müzik türü ve e, çok iyi örnekleri yani e, sonuçta uluslararası düzeyde ses getiren örnekleri e, üretiliyor bu, bu müziğin. E, Checkpoint 303 e, benim en sevdiğim e, gruplardan bir tanesi. Oldukça e, uzun zamandır müzik yapıyor. Üyelerinin çoğu İngiltere'de yaşıyor. E, ama müziklerin hepsi hemen hemen Filistin'e dair Filistin'den sesler içeriyor. Şimdi bir parçaya daha e, onların bir parçasına daha yer vereceğiz. Ardından onlarla ilgili bir kısa bir e, sunuş daha yapacağım. E, Said Guerra, Said Guerra Edward Said ile Che Guevara'yı birlikte anlatan bir parça. Evet Checkpoint 303'den geliyor Said Guevara. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. apartheid wall, which is 25 feet high, 5 feet thick, and 350 kilometers long that Israel is building is never shown on CNN. our fellow citizens in this country are fed an atrociously biased diet of ignorance and misrepresentation by the media and the occupation is never referred to. and look at how little coverage there was of the immense damage against Iraqi society done by the 12 year sanctions the outrageous lies and confected facts that were spun out about Iraq as an imminent military threat to the United States before the war. Just as now, the same government propagandists who cynically invented and manipulated facts about weapons of mass destruction are now more or less forgotten or shrugged off as irrelevant dignity and critical historical thinking must be mobilized to see what is what and to disentangle truth from propaganda. that somehow America has gone to Iraq to liberate the Iraqis and show them the true way. I mean, who gave them that authority? What, what, what illumination came down on President Bush? To, I mean, who can barely get himself onto a golf course, uh, you know, to, statements about bringing democracy to the, uh, he should bring democracy to the Pentagon. I mean, I Some guy I saw on television say, it's a wake up call for the Arab world. As, as, if, as if the Arab world has been asleep waiting for this guy to wake it up. My God. Y de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. The Palestinian struggle for justice is especially something with which one expresses solidarity, rather than endless criticism and dismissive, frustrating discouragement and crippling divisiveness. Remember the solidarity shown towards Palestine here and everywhere in Latin America, Africa, Europe, Asia, and Australia. And remember also that there is a cause to which, a real cause, to which many people have committed themselves difficulties and terrible obstacles notwithstanding. Why? Because it is a just cause, a noble ideal, a moral quest for equality and human rights. Edward Said'in sesini dinledik. Ondan önce Che Guevara'nın ünlü konuşması 1964 yılında Birleşmiş Milletler oturumunda yaptığı ünlü konuşmasından pasajlar dinledik e, baştan sona aslında epey e, diyalog içeren bir şarkıydı bu. Bugün dinleyeceğimiz parçaların çoğunda pek çok isim e, isme saygı e, geçişinde bulunacağız. Şarkı onlara saygı e, amacıyla yapılmış şarkılar. Bu şarkıda her iki e, büyük ismi Arap devriminin belki de en e, arkasındaki en önemli isim Edward Said ile e, Küb, sadece Küba devriminin değil dünya devrimci hareketinin arkasındaki en büyük isim Che Guevara. İkisini bir araya getiren ve ikisine e, aynı anda saygı e, şapka çıkaran bir parça Checkpoint Trio 3'den. E, Checkpoint e, bildiğimiz gibi Filistinlilerin gündelik hayatının da çok e, sıradan bir e, kavram. Checkpointlerle e, yatıp kalkan bir gündelik hayat yaşamları var. Süre, e, Filistin işgal altındaki topraklarda. E, ismini oradan tabii ki almış. Checkpointlerden birisinin ismini 3, 303 isimli checkpoint'in ismini kendine e, e, isim olarak seçmiş bir grup. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıları başka bir e, önemli Arap dünyasının önemli bir ismine, bir şairine e, e, göndermede bulunuyor. Onun sesinden yine bir pasaj dinleyeceğiz. E, Nizar Kabbani, Arap şiirinin en ünlü isimlerinden bir tanesi. Onun şiiriyle başlayacak ve e, devam edecek bir şarkı Risala Min Kalandia. Checkpoint 303 söylüyor. هل تسمع صوت القادم من أعماق البحر الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوج إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق جدا ما أحبب لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أضحك إني أتنفس تحت الماء Checkpoint 303'den yine bir parçaydı. Risala min Kalandia. Ee, Risale min Kalandia, e, Kalandia isimli bir re e, risale anlamına geliyor ama aslında gönderme burada e, başta dediğim gibi Nizar Kabbani'nin Suriye doğumlu büyük Arap şairi Nizar Kabbani'nin başka bir şiirine e, yapılıyor buradaki gönderme. E, şiirin adı Risale min tahtil may suyun altından risale ya da mektup e, bunu kendince e, grup e, uyarlıyor ve onun o şiirinden okuduğu pasajlarla süsleyerek e, bütün parçalarında yaptığı gibi Filistinlerin sadece Filistin'in değil e, Orta Doğu'daki e, bütün halkların gündelik hayatından seslerle e, harmanlayarak e, yapıyorlar müziklerini. Eee pek çok grup var Filistin'de pek çok e, tekil şarkıcı e, da var e, çalabileceğimiz. Ben bugün olabildiğince e, en azından 4-5 tanesine yer vermeye çalışıyorum. Daha e, geniş bir seçki yoksa checkpoint'ten çalabileceğimiz pek çok güzel şarkı var. E, sadece birisinin adını anayım. E, Arap devrimlerinden sonra Sidi Buzid'den Kahire'ye adını taşıyan çok güzel bir parçaları daha var. Fakat ne yazık ki bugünkü vaktimiz sınırlı. E, Sidi Buzid bildiğimiz gibi Tunus'ta e, devrim hareketin başladığı yer. E, Kahire'de en çok e, ses getirdiği yer. E, dolayısıyla bütün bir Arap internasyonel e, devriminin aslında parçası bu şarkı Checkpoint'in. Ee, Dam bir başka Filistinli rap grubu. Ee, Dam'dan bir iki parça dinleyeceğiz ee, ve yine önceki şarkılarda olduğu gibi e, kahraman isimleri geçecek bu parçalarda. Bunlardan bir tanesi Giuliano'ya adanmış bir şarkı. Giuliano kim? Ee, Giuliano e, Jen'in kampında e, Özgürlük Tiyatrosu isimli e, kurumu e, ayakta tutan, onun annesinin kurduğu ve kendisinin devam ettirdiği bir tiyatroyu e, uzun süre e, hayata geçirmiş böyle bir projeyi bir insan birkaç sene önce tiyatronun çıkışında e, silahlı kişilerce, maskeli silahlı kişilerce öldürüldü. Ee, ve onun arkasından e, onu yetiştirdiği öğrenciler, e, kamptan e, gencecik çocuklar e, hem bir e, film yaptılar hem de pek çok e, proje gelişti. Yani onun başlattığı şeyi sürdürmeye gayret ettiler. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Damin Giuliano için yazdığı bir tür ağıt. Ardından e, bir filmden bahsedeceğiz. Giuliano'nun ardından yapılmış olan e, Dam Söylüyor Giuliano's Way. بتذكر لما كنت تحكي لي الفن ثورة احنا من اليوم وطالع مش مقاومين بس احنا فنانين جول مش رح انسى المقاومة اللي زرعتها فينا توقف على الستيج وتحكي رأيك كمان نوع من انواع المقاومه احنا وقفنا بوجه الحدود وانت بكل بساطه تخطيتها رسمت مسار بسهم لاتجاه واحد فيش ميل فيش بطفي هدف واحد متت بكل صفاتك يا صديقي والقاتل ملتم خايف من وجهه الحقيقي جوه من فينا مجنون من فينا العار ومن شايف أكمل الصورة ولو فينا نقطة من اللي جنونها كان الحرية مش اسم مسرح وبس جون جوليانو انطخ نفس اليوم اللي فيه مارتن لوثر كينج انطخ كان لكم حلم كان لنا امل وفي ناس مع احباط احباط وسلاح مخرج ممثل خارج عن السيناريو اديتنا ولاد ارنا خلي علينا ولاد جوليانو من يحكي ما تهبطوش من اول رصاصة احنا ما هبطناش من بعد سبع رصاصات في جسمك اللي بلقي بالقاتل يحكي معاه اذا جنب القائمة السوداء قولوا له يكتب اسمي وراه عمين اطلقت النار اطلقتوه على زلمتنا حددنا بلا اي افكت بالسينما اخرج غول من تلتي ولدة والبوليس بشهد فيا محتل اطغى مش حنطفى عالسناد اطغى مش حنطفى جول تراك الفولتك بالورثة الا اما اذا القاتل منا عمين اطلقنا النار اطلقناها على مسرح على مشهد على رقصة على رسمة هذه كفرة انا بفتح بالكتب مش لاقي الصفحة ادي بطرد العتمة الفن بيآمن بالفكرة فيش لزوم تقلب العصلة أفعاد آمن بالفكرة بكفى تكره العبودية وإحنا بنقبل جل لو ترجع لأيام الدعوات تحمي الأنبياء بجسمك واللي اختلوك بيكونوا حاملين المسامير والمطرق الله يرحم حرية التعبير وأهم إشي حرية الخيار مش فاهم كيف الثقافة بتقتال هالقد بخوف الفن شو الجواب على السؤال وعرفتك بالليل قالوا لي بدك تصور كليب فجأة في مظاهرة أنا فهمت إشي جديد إذا العين الورا العدسة فيها جرأة وزلمنة أكيد قدام العدسة حتلاقي ثورة ومدرسة إلك وردة وحزن عميق بس كل الطرق تؤدي إلى جنين وهون عندي بيبدا الحديث تعلمي من اللي معلم ما تخافي من اللي ملتم اللي بده يعتم الطريق هو على الاغلب حيلاقي تطبيق المجانين وانتي على المدى الابعد حتنوري تاريخ التحرير وتاريخ التحرير حيكون فيها المسلح الكاتب الممثل اتاكدي انه حيكون فيها المسرح اما القاتل والمدبر مشهدهم اسود وجو المشهد ملون مؤثر مشهد مكمل مربوطين مع بعض رح نكون معلقين بحد بعض Evet, Giuliano Merhamis'in öğrencileri yetiştirdiği gençler onun ar- ardından e, duygularını dile getiriyorlar bu parçada. Dam'ın e, Giuliano's Way isimli bu şarkısında. E, bugün başlayan e, dokümenterist İstanbul Belgesel Günlerinde gösterilen bir filme e, sözü getireceğim Giuliano üzerine yapılmış yine öğrencilerinin onun arkasından söylemek istediklerini e, söyledikleri anlatma, anlattıkları e, Sanat Şiddet Art Violence isimli e, bir belgesel bu. Dokumenterist belgesel günlerinde iki kere gösterilecek. E, bundan birkaç ay önce Berlin'de ilk gösterimi gerçekleşmiş. E, son derece e, insanı derinden etkileyen yani Giuliano'yu azıcık duymuş bilmiş herkesin e, derinden etkileneceği bilmeyenlerin de son derece merak edeceği Giuliano'yu merak ettiren bir film. E, filmin üç tane yönetmeni var. İkisi e, festivalde konuk olarak da hazır bulunacak. E, ve bir tanesi aynı zamanda filmin oyuncularından Giuliano'nun kendi öğrencisi. Yani filmi e, öğrencilerden iki tanesi e, gencecik iki öğrenci gerçekleştiriyor. Onlara yardımcı olan bir usta yönetmen Udi Aloni var İsrailli. E, Art Violence'da pek çok müzik parçası var. E, onları da e, onlardan da bir iki tane dinletmek istiyorum. Aslında bir tür e, şiddet ve sanat ilişkisini sadece tiyatro, sahne sanatları, e, film, müzik e, üzerinden değil, müzik üzerinden de inceleyen e, bol bol da Filistin rap müziği kullanan, soundtrack'inde bol müzik kullanan bir e, film. Ona geçmeden önce Dam'dan e, bir parça daha dinleme, dinletmek istiyorum. Ondan sonra müzikten, müziği, e, filmin e, soundtrack'inden bir, bir iki parça dinleyeceğiz. E, Dam'ın e, bir başka şarkısı bu. E, Stranger in my own country diye İngilizceye çevirmiş garip fi bladi. Yani kendi yurdunda garip, kendi yurdunda yabancı. Ee, şarkı yine bir şairin, ünlü bir Arap şairin Tafik Ziyad'ın sözlerine dayanıyor. O şiir okunuyor aslında şarkı boyunca. Ee, şiirin adı Unadikum. Unadikum e, size sesleniyorum anlamına geliyor. Oldukça işli bir şiir. Ee, şarkıyı bir dinleyelim. Ee, Umarım sözlerini az buçuk şarkının sonunda biraz özetlemeye çalışırım, özetleyebilirim. Ee, evet, damdan geliyor. Garip fi bladi. Rucuayat. Unadikum. Eşuddu ala ayadikum. Abusul arda tahtani alikum, Ve akulu afdikum. Ve ahdikum diya'ini. قد اسأل أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسي كل السفن تفوتنا تار في الحزن يغرق قلوبنا راضية نكون ضيوف الظلم ببيوتنا والآية انقلبت كمان مرة صرنا ضيوف اللي غير مرغوب فينا مكتوب لنا نضلنا راب على أرضنا بعاد من وطننا مين يهمه همنا مطمطي يشرب دمنا حكمنا حكم صهيوني ديمقراطي ديمقراطي للنفس الصهيونية وصهيوني للنفس العربية يعني الممنوع لو ممنوع للمسموح لو ممنوع للمسموح لمكروه لي لأنه ينكب كياني محى وما زال يمحي ألواني تاني تاريخ ناس جدادي يغسل دماغ ولاد التوعى حاضر ما يمثلها جنسية زرن بلا ونشرب ميتها طولنا انه احنا من الشعب والشعب حسسنا انه احنا غربة انا غريب في بلادي اللي تحيي جذورنا اللي نادونا خاونا أنا ما هنت في وطني مآسي شعبي كتبت لي قدري العالم لليوم عملنا إسرائيليين وإسرائيل لبكرة تعملنا فلسطينيين غريب في بلادي لما الحجر بالايد 13 شهيد علاء وطننا عماد وطننا اكتوبر الاسود اثبت انه الاياد بدمنا اذا الكل فيهم وليد تحت الحال كيف مش رامي الماضي برمي حاله كسيف الماضي يعارك سلاح الحاسب ضمنا مي يقتل الصوت المسلح برصاصه الحي ودمعة الام تصيح انا اسيد عخد عرب محمد والمسيح يا جبل ما يهزنا ريح نضل رامز القومية وسام الحرية شعلة اجداد دمر الروح الشبابية انا غريب ببلادي لكن احمد ربي اني متمسك براسي نادوني خاين عرب الداخل ال 48 ويدك عراسك احنا جذور فلسطين لطول العمر Tavfik Ziyad'ın sesiyle en son dinlediğimiz e, Dam'ın e, Garip Fibladi adlı bu parçasında. E, şiir e, Unadikum adını taşıyor. Size sesleniyorum. E, elinizi sıkıyorum. Ayağınızın altındaki toprağa öpüyorum. E, gözümün ışıklarını size veriyorum şeklinde e, sürüp gidiyor. E, geri kalanı ise şarkının e, bu şiir üzerine kattığı şeyler genelde e, müthiş bir hüzün içeren aslında e, sözler e, işgal altında yaşayan birinin duyguları, kendi evinden e, uzak ya da evi başkaları tarafından işgal edilmiş insanın duygularını yansıtan sözler. Evet, zaten e, rap e, dediğimiz şey e, Filistinlerin öfkesini e, direniş e, azmini bir anlamda mizahını da e, yansıtan, e, zekasını da e, katan şarkıcıların e, bunların hepsini bir arada harmanlayan ama özellikle öfkeyi öfke dile getiren bir müzik. E, bu zaten rap için geçerli bir şey. Filistin için haydi haydi geçerli bir şey. Demin adını andığım belgesel e, sanat, şiddet, e, bu öfkeyi e, daha da e, çok yoğun bir şekilde yansıtıyor çünkü filmin e, konu aldığı Giuliano Merhamis bir anlamda o şiddetin e, kurbanı yani dışarıdan biri tarafından değil ama aslında Filistin'in içinden birileri tarafından ama böyle birikmiş bir e, bir şiddet sarmalının içinden birileri tarafından e, onun kurbanı olmuş bir kişi kimin öldürüldüğü pek e, halen e, açık değil ama o e, tiyatroya karşı diş bileyen bir takım iş dinamikler tarafından işte Hamas'la e, diğer gruplar arasındaki çatışmaların ortasında kalmış e, birinin yaşadığı bir trajediydi Giuliano'nun trajedisi. E, film de bir anlamda bu e, bu trajediye e, öfke kusan e, böyle bir sonu Giuliano'nun e, sonuna e, son derece hiddetlenen e, bir grup gencin yaptığı bir film. E, filmde sesini duyduğumuz, müziklerini dinlediğimiz isimlerden bir tanesi Şadiye Mansur. Şadiye Mansur yine müzik, e, Filistin müziği deyince özellikle rap müzik deyince e, akla ilk gelecek isimlerden bir tanesi. Ee, yine İngiltere'de e, diğer fil, pek çok Filistinli müzisyen gibi, rapçi gibi İngiltere'de yaşıyor. Ee, ama yaptığı e, e, müziklerin hepsi e, işte tankları, taşları, intifadayı, küfiyeyi, e, Filistinleri anlatıyor. Şimdi dinleyeceğimiz e, parçada Şadya Mansur M1'la birlikte e, söylüyor El Küffiye Arabiye بدنا كل شيء النا بدنا اياه ما راح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغله مش الهم ما خصن فيه قلدونا بلبس لبس هالارض بكفيهن هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بحر بيتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لكن اتربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغه fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. Modern ain't no rag. The keffiyeh ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Que the bandana, Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, high, that's M1 in Arabic. I'm pro palestinian does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck. It's justice. So tie that thing around your head and ride. Wave it in the air and let me know what side you want. Uhuru. Yeah. The is Arab. Şadiye Mansur söyledi M1 ile birlikte al Al Arabiya. Şadiye Mansur e, demin bahsettiğim Sanat, Şiddet, Art, Violence filminde e, de hem kendisi yer alıyor hem de sesiyle yer alıyor. Ee, kendisi Müslüm, e, Müslüman değil Hristiyan bir Filistinli aileye mensup. Aslında İngiltere'de doğmuş. 1985 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam. Orada büyümüş ama bütün müzikleri Orta Doğu'ya, Arap dünyasına ve Filistin'e dönük. Ee, evet Hristiyan bir ailenin e, üyesi. 10 ee, yıldır yaş aşağı yukarı müzik yapıyor ve İngiltere'de oldukça özellikle Arap e, camiası içinde Filistinler arasında oldukça popülerliğe sahip bir isim. E, bu e, sözü geçen belgeselde söylediği bir parçayı ben geçen haftaki programda da çalmıştım. E, onun remix versiyonunu çalmıştım. Ee, doğrusu çok da sevdiğim bir parça ve e, sözlerini de çok e, beğendiğim bir parça. O yüzden bir kez daha bu sefer orijinal haliyle çalmak isterim. Şadiye Mansur e, Küllün indin debbabat diyor. Şarkının adı bu. E, bizimse sadece taşlarımız var diye devam ediyor. Yani onların tankları var. Bizim sadece taşlarımız. كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي النهار ترا ترا ترا كلنا مش حيلا حكي ايوه انت مفكر انه سلاح بتخوفني على القليل اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك ضاي وانت واقف وراي به خلص منك مثل شربة المي بفضي لك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلطني ببعض وبشبن مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة جيفار ولكن جماله محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين انت بلا قافي انت اللي بتهرب مثل الديك ورا الدبابة كلنا حرب الأسود أرضك لن لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية إيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية tankları var bizim sadece taşlarımız diyor Şadiye Mansur. Bu parçayı e, dokumenteriste de gösterilecek olan Sanat, Şiddet, Art, Violence isimli 3 yönetmenli, biri İsrailli, iki Filistinli olmak üzere 3 yönetmenin yaptığı e, etkileyici belgeselde e, de e, belgeselden e, dinledik. E, şimdi bir başka Filistinli gruba geçmek istiyorum. Ee, dediğim gibi liste uzun. Çalmak istediğim epeyce e, en azından birer parçasını çalmak istediğim epeyce grup var ama şimdilik e, programın sonuna e, gel, gelirken iki parça daha çalabileceğiz yanılmıyorsam. E, sözü fazla uzatmadan e, Uladil Hara e, Türkçesiyle Mahallenin Çocukları e, kısaltması var bu e, grubun WE7. Yani Vladil Hara'nın baş harflerini e, bir araya getiren bir kısaltmayla anılıyorlar. Ee, başından beri pek çok isim geçti çaldığım parçalarda e, Edward Said'den Che Guevara'ya işte Nazar Kabbani'ye Giuliano Merhabis'e kadar Merhamis'e kadar e, bu film bu parçada da Mahmut Derviş'i anacağız. Böyle bir programda zaten böyle bir e, Filistin'e adanmış bir e, bölümde de dervişi anmadan e, geçmek olmazdı. E, Mahmut Derviş'e saygı ismini taşıyan bir parça bu. Huladül Hara. يحكون في بلادنا يحكون في شجن عن صاحب الذي مضى وعاد في كفن ما قال حين زردت خطاه خلف الباب لأمه الوداع ما قال للأحباب للأصحاب موعدنا غدا ولم يضع رسالة كعادة المسافرين تقول إني عائد وتسكت الظنون ولم يقضي كلمة تضيء ليل أمه التي تخاطب السماء والأشياء تقول يا وسادة السرير يا حقيبة الثياب يا ليل يا نجوم يا إله يا سحاب أما رأيتم شاردا عيناه نجمتان يداه سلتان من ريحان وسطره وسادة النجوم والقمر من ملك على عرش عرش إلى ملك على نعش وبها بجديات جديدة عالقا بقصيدة لا تنتهي أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي أحن إلى خبز أمي وقهوة ولمستي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك كعبك وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك عساني أصير إلها إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك قلبك ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك نارك وحبل غسيل على سطح دارك لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك فكر وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنسى من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمال المنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم بالكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك كل شمعة على عرش إلى ملك على عرش وبأبجديات جديدة عالقا بقصيدة لا لا لا لا لا لا لا Uladil Hara Mahallenin çocuklarından dinledik. Mahmut Derviş'e saygı niteliğinde bir parça. Ee, onun sesinde duymuş olduk. Filistin edebiyatının bu en büyük şairinin ismini bu şekilde e, sesini de ismini de anmış olduk. E, programı bir başka genç Filistinli rapçiyle kapatmak istiyorum e, tıpkı Şadiye Mansur gibi e, oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Safa Hut. Safa Hut'un pek çok e, kullandığı pek çok isim var. Arabiyat bunlardan bir tanesi. Kurduğu içinde e, şarkı söylediği birden fazla grup var. Ee, ama burada kendi yazdığı bir parçayı çalacağız ve e, programı onunla kapatacağız. İzebitruh, eğer ki gidersen. Safa Arabiye'nin bu parçasıyla kapatıyor ve e, teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte hepinize iyi hafta sonları. Gelecek hafta görüşmek üzere aynı saatte. مسواد سواد الحبر وبياض الناس اللي بيقطع انفاس بالوبكاس بالمعكة الالماس وراس فهمت؟ احلى ضحكة عوجي اذا بتروح اللي كيف رح داوي اللي جوع خليك ناديني بحبك ماليني خلينا نفوق تخيلي انه اللي شاهد ع حبي هو ربي